Sura 111 Al-Lahab Plamen Mek 5 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Tabbat jada abi lahabin wa tab Neka propadne Ebu Lahab I propao je ما أغنى عنه ماله وما كسب Neće mu biti od koristi blago njegovo Ani ono što je stekao سيصلى نارا ذات لهب Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu وامرأته حمالة الحطب i žena njegova koja spletkari. في جيدها حبل من مسد O vratu njenu bit će uže od ličine usukane.